บุกทูยี่สิบสามวินชิตรสการเรียนภาษาต่างชาติ aprender línguas extranjeras คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ onde você aprendeu o espanhol? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Você também fala português? ค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Sim, e também sei um pouco de italiano. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก Eu acho que você fala muito bem. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก As línguas são bastante semelhantes. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี Eu percebo-as bem. แต่การพูดและการเขียนมันยาก Mas falar e escrever é difícil. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก Eu ainda cometo muitos erros. ทุกครั้ง โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ Por favor, corrija-me sempre. การออกเสียงของคุณดีมาก A sua pronúncia é muito boa. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย Você tem um pequeno sotaque. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน Nota-se de onde você vem. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ Qual é a sua língua materna? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Você está fazendo um curso de línguas? คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ Qual é o material de ensino que você usa? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ Eu não sei de momento como isso se chama. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ Não me lembro do título. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ Eu me esqueci disso.